Փետրվարի 22-ին Արդարադատության միջազգային դատարանը հրապարակեց Լաչինի Միչանսկի ապաշրջափակման վերաբերյալ ժամանակավոր միջոց կիրառելու պահանջի մասին որոշումը։ Դատարանը կիրառում է հետևյալ ժամանակավոր միջոցը. Ադրբեջանը պարտավորվում է իր ստանձնած պարտականություններով ապահովելու տրանսպորտի եւ մարդկանց անխափան տեղաշարժը Լաչինի Միչանսկով երկու ուղություններով։ Դատարանի որոշումից առ այսօր Ադրբեջանը չի կատարել իր պարտականությունները եւ փակ է մնում Լաչինի միջանցքը։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշման քաղաքական եւ իրավական հետևանքների մասին զրուցել ենք փաստաբան Ռաֆիկ Մարտիրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք, շնորհակալ ենք հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար եւ այսօր պիտի խոսենք ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշման մասին, ցավոք մինչ օրս փակ է մնում Լաչինի միջանցքը։ Շնորհակալությունս եմ հայտնում ձեր ծրագրին, որը մշտապես հետևում է քաղաքական անցուդարձին, ինչու ոչ նաեւ քարոշչական աշխատանքներ է ձեռնարկում, ինչը անհամեմատելի է մյուս լրատվական ծառայություններին, ովքեր որ ըստ էության պետք է նաև զբաղվեն մեր երկրի քաղաքական կյանքի քարոշչության վիճակով։ Ինչ վերաբերում է Լաչինի միջանցքի հետ կապված դատարանի որոշումը, արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը ըստ էության պարտադիր է Ադրբեջանի համար եւ պարտավոր է նա անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել երկկողմանի տրանսպորտային միջոցների կապը վերականգնելու ուղղությամբ։ Կարող է անել, չի կարող անել Ադրբեջանը ամիջազգային իրավունքով չկա սահմանված այնպիսի գործիքի կազ, որոնց ըստ էության պետք է իրագործվի դատարանի որոշումը։ Կան իհարկե քաղաքական մեթոդներ, կան իրավական այլ ճանապարհներ, բայց ոչ օրինակ ասենք հարկադիր կատարման եղանակներով, որպեսզի հասկանալ լինի, գործածում եմ ներօրենսդրական իրավական բառապաշար մեր հանրությանը հասկանալի լինի, թե ինչ է նշանակում հարկադիր կատարման համար։ Էսա հիմնական դատարանի որոշման էությունը։ Պարոն Մարտիրոսյան, նշեցիք, որ իրավական այլ ճանապարհներ կան։ Ինչ ճանապարհների մասին է խոսքը։ Տեսեք, ուրեմն Ինչպես մենք տեղեկացված ենք, ՄԱԿ-ի նախագահ Գուտերեշը հայտարարություն է արել եւ հայտարարությամբ նշել, որ Ադրբեջանը պարտավոր է բացել։ Այսինքն հաջորդ իրավական ճանապարհը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկման միջոցով նշումն է Ադրբեջանի վրա, որպեսզի Ադրբեջանը կատարի իր պարտականությունները այլ իրավական ճանապարհ գոյություն չունի։ Ես ուզում եմ նաև այստեղ շեշտել, որ միջազգային իրավունքը համակարգված չէ, ունի մի շարք բաց եւ եթե քաղաքական տեսանկյունից դիտում ենք այդ միջազգային իրավունքի կառուցակարգը ինչպիսին է, ապա այս միջազգային իրավունքը ստեղծված է սոսկ առաջատար խաղացողների համար։ Սա է իրավիճակը։ Ես ուզում եմ նաև ձեզ տեղեկացնել, որ արդարադատության դատարանի միջանկյալ դատական ակտի էությունը կայանում է հետևյալում։ Հայաստանի Հանրապետությունը դեմել է արդարադատության միջազգային դատարան ռասայականության եւ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման հայցապահանջով։ Ահա Միջանկյալ դատական ակտը միջնորդվել է մինչև վերջնական դատարանի որոշում կայացնելը ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ այդ խտրականության հիմքում դրված հանգամանքները վերացնելու ուղղությամբ։ Հենց միջանկյալ դատական ակտի էությունը դրանում է կան, որ เป զի մեր հանրությանը հասկանալի լինի, դրանք ես օրինակ բերեմ եւ համեմատեմ Արցախի օրենսդրության քաղաքացիական իրավունքում ըմբռնվող, ընկալվող ուրեմն միջանկյալ դատական ակտի հետ, միջանկյալ դատական ակտը դա այն դատական ակտն է մեր օրենսդրությամբ, երբ որ հայցապահանջից ներկայացնում այդ ապահովման միջոցներ են կիրառում։ Այսինքն որպեսզի այդ գործողությունները պահպանվեն եւ վերացվեն։ Եվ միջանկյալ դատական ակտում, չնայած որ դատանը որոշում է կայացրել ճանապարհի բացելու մասին, այնուամենայնիվ մենք ունենք որոշակի մտահոգություններ, հատկապես այն առումով, երբ մեր ներկայացուցիչները չկարողացան աստորին ապացուցել գազի եւ էլեկտրոէներգիայի ուրեմն անխափան կամ խափանումներով մատակարարման հարցը։ Սա խոսում է նրա մասին, որ ապացույցները, որոնք բացահայտ են, բավարար են։ Մենք անհրաժեշտ ապացույցներ չներկայացրեցինք։ Ես գտնում եմ, որ այստեղ նաև մեղքի բաժունի Արցախում իրավաբանական համայնքը, ովքեր որ պետք է ցույց տային, թե կոնկրետ ինչպիսի ապացույցներ կարող են արժեքաբանության տեսանկյունից մեծ նշանակություն ունենալ դատարանի դատական ակտի կայացման համար։ Մասնացեք, որ դա չենք ունեցել, այնուամենայնիվ հոգ չէ միջանկյալ դատական ակտի կայացված լինեն դեռևս չի բացառում մեր կողմից ապացուցներ ներկայացնելու հնարավորությունը։ Իսկ դա նշանակում է, որ այսուհետ անկախ դրանից մենք պետք է համարժեք օբյեկտի եւ բազմակողմանի տվյալներ, տվյալ հոսանքի զրկման հետ կապված, գազակ մատակարարման հետ կապված ապացույցները ներկայացնենք միջազգային դատա։ Ես ուզում եմ նաեւ ձեզ տեղեկացնել, որ այս հանգամանքը շատ վճռական է լինելու դատարանի կողմից կայացնելու որոշում ռասայականության եւ խտրականության բոլոր ձևերի ուրեմն վերացման հետ կապված հանգամանք հապացված լինելու հետ։ Եթե մենք դա չներկայացնենք, ուրեմն մենք դժվար միայն լաչինի միջանցքը փակ լինելու հետ կապված դժվար թե մենք հասնենք այդ ռասայականության խտրականության արկայությանը։ Դրա համար պետք է անհրաժեշտ ապացույցներ ներկայացնել արդարադատության միջազգային դատարան եզրափակիչ դատական ակտը մեզ համար բարենպաստ լինելու համար։ Պարոն Մարտիրոսյան, այսպեսի մի հարց առաջացավ, այ կոնկրետ ձեր նշած հարցի համատեքստում որոշել են Արցախի փաստաբանական համայնքը, հա, ինչ որ գործողություններ անել, ինչ որ փաստահավաք գործունեություն իրականացնել։ Ես որպես փաստաբան իմ գործնեությամբ եմ զբաղվում, այդպիսի հարաբերակցություններ չկան քաղաքական իշխանության հետ։ Ես կարծում եմ, որ սա առաջին հերթին քաղաքական իշխանության հոգացությունն է, պետության պարտականությունն է։ Ուրեմն իրականացնել ամբիսի քաղաքականություն, որպեսին ապահովի քաղաքացիների իրավունքներն ու օրինական շահերը։ Հետևաբար այստեղ միայն հաստաբանող ես սոսկ վերլուծություններ եմ անում, իրավական վերլուծություններ եմ անում, իսկ ահա այդ գործընթացները պետք է կազմակերպեն քաղաքական իշխանությունը։ Պաշտոնական Այո, իհարկե, տեսեք, նախորդ դատական քննության ընթացքում դատարանի միջանկյալ դատական ակտիվ որոշման հիմքում դրվել են նաև Արցախի իշխանության կողմից ներկայացված տեղեկությունները։ Այո։ Այսինքն այս գազաֆիկացիայի էլեկտրոէներգիայի հետ կապված տեղեկությունները, որոնք որ ներկայացվում են արդարադատության միջազգային դատարանին, թույլատրելի ապացույցների շարքին են դասում։ Ինչը անշուշտ անդրադառնալու է դատական ակտի օբյեկտիվության, բազմակողմանության եւ լրիվության վրա։ Բացեք, Ես չգիտեմ տեղեկությունների չեմ տիրապետում, թե քաղաքական իշխանությունը այդպեսի տեղեկություններ կամ համագործակցում է այդ հայց որ կողմի խմբի տղաների հետ։ Երիշե Կիրակոսյանի հետ, Երիշե Կիրակոսյանի կամ մյուսների։ Այնուամենայնիվ սա հոգացություն է, որ ես պետք է ներկայացնեմ, որ դա անհրաժեշտ է, որպեսզի դարվի։ Պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, կարծես Ադրբեջանին չի բավարարում միջազգային դատարանի որոշումը, որոշումից անմիջապես հետո սկսվեցին ակտիվ բանակցություններ Ադրբեջանի ներկայացուցիչի եւ Արցախի ներկայացուցիչի միջև։ Սա ինչ է նշանակում, ինչու ակտիվացան բանակցությունները որոշումից հետո։ Տեսեք, ես Ես կարծում եմ, որ այս բանակցությունները թեև իրավական տեսանկյունից այն ինչ տեղի է ունենում, չի տեղավորվում բանակցություններ ասելու հասկացության մեջ, այդուհանդերձ ես գտնում եմ, որ Ադրբեջանը այս հարաբերությունները ներկայացնելու է միջազգային հարթակում որպես իր տարածքի ներսում խնդիրների լուծման ուղղությամբ անհրաժեշտ ջանքեր գործադրելու մասին։ Արդեն ներկայացնում։ Արդեն ներկայացնում։ Այո։ Մենք գիտենք, որ սա վտանգելու է մեզ։ Ես դեմ չեմ շփումներ ունենալը։ Տեսեք, ես չեմ օգտագործում բանակցությունները։ Իսկ եթե բանակցություններ են, բանակցությունները պետք է հանրապետության նախագահի կողմից լիազորվեն անձի, ով կարող է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անունից բանակցել այս կամ այն պաշտոնատար ադրբեջանի կողմից պաշտոնատար անձի հետ վերջնական որոշակի երկու նախագահների միջև պայմանագիր կնքելու նպատակներ հետապնդելով։ Մյուս բոլոր տարբերակները ինձ համար ընդունելի չեն։ Շփումները իհարկե կարող են ունենալ։ Մեկը որևէ մեկը պետք է շփումներ ունենա Ադրբեջանի հետ այս կամ այն խնդիրը լուծելու։ Հիմա հարևաններ ենք, պիտի դա լինի տեղի ունենա բայց մակարդակը պետք է մի քիչ ցույց տվի։ Վերջերս նախագահը հայտարարություն արեց, որ որևէ շեղում չի լինելու մեր ընդհանուր նպատակներից։ Իսկ այդ ընդհանուր նպատակներից շեղուման հետ կապված վստահությունը ներշնչում է միայն այնպիսի պայմաններում, երբ այդ հարաբերությունները կարգավորվում են միջպետական ձևավորված սովորութային իրավունքների չափով։ Մարո Մարտիրոսյանն եւ ընդհանրացնելով մեր հարցազրույցը իրավական տեսանկյունից ինչ սпасել առաջիկայում Ադրբեջանը սпасեցինք 1-2 ամիս չկատարեց իր պարտավորությունը, չբացեց միջանցքը, դատարանը դրանից հետո ինչ է իրավասու անել։ Դատարանը այլևս վերջնական դատական ակտով կարող է որոշում կայացնել ընդհանրապես որ արկա է խտրականություն, բայց ինչպես նշում եմ, որևէ արկադի կատարման միջոց գոյություն չունի ընդհանրապես։ Միայն դա հերթական քայլը դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկման հնարավորությունն է, որը վտանգված է եւ ես հստակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկելու ժամանակ Ռուսաստանը հանդես է գալու Ադրբեջանի շահերից։ Եվ դա իչիկ է դառնալու մեր բոլոր այս սպասումները որոնց ուղղությամբ հաստորեն այսօր որ մենք պայքարում ենք։ Պարոն Մարտիրոսյան, իսկ օրինակ ասենք Ադրբեջանը երբ չի կատարում, քաղաքական ինչ հետևանքներ է կրում։ Ադրբեջանը բացահայտ է, որ հայտնվել է հիստերիայի եւ խոր քաղաքական ճգնաժամի մեջ։ Վերջին Արցախում տեղի ունեցած կրակոցները դրա հետևանքն են, դրա դրսևորումներն են փորձում է ամենաարագ տեմպերով հասնի էթնիկական զտման Արցախի վերջնական հարցի լուծման։ Իսկ դա գալիս է նրանից, որ գտնվում է խորը ճգնաժամի մեջ քաղաքական։ Տեսեք աշխարի բոլոր երկրները հայտարարում են տվյալ ճանապարհը բացվելու մասին։ Իսկ եթե նա չի կատարում, նա փաստորեն կանգնում է ընդդեմ միջազգային հանրության եւ ողջ որ մենք մոտենում ենք Կոսովոյի իրավիճակին։ Ես հստակեցնում եմ, որ այսպիսի զրկանքներին հաջորդելու է ամենալավն ու բարին։